ndabaramutse ntugenda bahe n'ikaze Murano ano makuru yo kuri uno wa gatanu agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira bamwe mu baserukira umugambwe FNL baragiriza urongoye umugambwe ku rwego rw'igihugu amakosa akomeye y'umugambwe nko kutemera ibiganiro bya politike mu rwandiko rwashizwe ahabona bakaba bamusaba gutegura ikoraniro kaminuza imiyaridi zirenga igihumbi y'amarundi niyo yatojwe n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR mu mwaka wa 2019 ushira wa ibiri mu gihe cyaciteze imiyaridi amajana 9 icyenda n'umunani y'amafaranga y'amarundi abakozi mirongo icyenda n'icyenda basoje sitari kirundo ngozi na muyinga basaba muramatari w'intara ya kirundo kubafasha kwishuriza agashara kabo hamwe n'ibirarane bagiye baraziganya mu ishyirahamwe inesesi bakaba bari bagandagaje imbere y'ibiro by'intara ya kirundo emete usaba mitebutsi niwe ari muhinga bw'ibyuma kuri mikoro kumwe na ornera muco kuri radiyo isanganiro ndasubiye kubaramutsa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste ndayishimiye asaba ba na ba muramatari bose kubera inyishu abanyagihugu barongoye uko bishikirizwa n'umuvugizi wiwe bivuze kuri wa gatane gitega mu nama yabagirishije mu gihugu cyose mukuru w'igihugu akaba yahavuye anabashikiriza n'imiduga mishasha ba bose kurikira umuvugizi w'umukuru w'igihugu icyo tubanza kubamenyesha ni uko inama y'inshuro mukuru w'igihugu yagiye kugirisha babura amatara na ba musitanteri ni inama ijya ikurikira inama yaheruka kugirisha abisangira mu ntara iwabo no mu makomini iwabo kugira ngo bashyikirize imigambi n'imigabo ya leta nziza ariyo leta nkose aho umukuru w'igihugu yashingiye uyu munsi ni ukumvisha abo barongozi yuko bategerezwa kuba inyishu ku bibazo abenegihugu bafise eh, abenegihugu bategerezwa kubabera abavyeyi bategerezwa kubabera abigisha bategerezwa kubabera abarongozi bakabafasha gutera imbere gutorera umuti ibibazo ntibabe ibibazo vy'abenegihugu kuko ukwigiraho yashima yashimikiye ahanini ku bijanye eh, no kugwiza umwimbu gukingira inyubako rusange muri iyo ntumbero yo kugwiza umwimbu yabwiye yuko bategerezwa kurima n'ibindi biterwa bishasha ati kandi ntihagire umuntu azoshobora ubwoba ngo umwimbu uzohava w'ingorane kurya cyagenze imyaka iheze leta yafashe ingo yo kugura umwimbu w'umusesekara kugira ngo yonyine imenye ingene iwutunganye muradutunga kuri iryo jwi ritari rimeze neza akaba yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu jean claude karegwa miliyoni zirenga igihumbi y'amarundi niyo yatojwe n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi obr mu mwaka wa bibiri na cumi nicenda ushira wa bibiri na mirongo ibiri mu gihe mu ntegekanyo icyo kigo cyari cyiteze miliyoni amajana icyenda n'umunani z'amafaranga y'amarundi odasi niyonzima umuyobozi mukuru w'ikigo obr abivuze mu gihe hatanguzwa umunsi wahariwe umunsi wahariwe umutangakori akavuga ko ayo mafaranga yiyongereye kwera icyo kigo kitunganije neza ku n'ingene gikora tumukurikira igihugu cyaronse Karusho kagaragara mu mwimbu w'amakoni n'amatagisi atozwa n'ikigo beri cishinze amategeko aya mategeko nawe akazahinyanyurwa kugira ngo ajyane n'ibihe ibyo bituma umwimbu w'amakori n'amatagisi uje mu kigega cya leta wagumye wiyongera ku mwaka ku mwaka aho wavuye ku miliyaridi amajana atatu mirongo ine umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi uraduga ku miliyaridi zirenga igihumbi na mirongo ibiri na zine umwaka hamwe n'amashyirahamwe arenga ibihumbi bitanu hari n'abatanga kowori bari basanzwe bakorera mu bibanza bitazwi baba ibihumbi indwi bashyizwe ahabona baraheza barandikwa n'abarenga ibihumbi bitandatu twaruriye amakori ubu bakaba bagiye kujya barariha nk'abandi odase euh, niyonzima avuga kandi ko n'urudandazwa rwo mu kinwabi rwagwanijwe ndetse kori bagiye baroroherezwa n'ubu nyine kurikira odase niyonzima tubikesha kandi ibikorwa n'imigambi itandukanye ishyirwa mu ngiro mu korohereza abatanga kori n'abakozi b'ikigo oberi aha twavuga nko gukora twisunze amategeko kwandika abatanga kori bashasha kurondera abagikorera mu rufuri amakori no kubereka uko boza barariha amakori bategerezwa kwishyuza amakori n'amatagisi aba aheranywe kurwanya ibiturire magendu n'urudandazwa ruca mu binywabi kongereza ubushobozi bw'ikigo BR guhoza ko kwigisha guhimiriza abatanga kori hamwe no gushyiraho imigambi itandukanye yo kuborohereza nko gutoza amakori hamwe n'amatagisi mu karere ka Afrika y'ubuseruko no kuriha amakori n'amatagisi biciye mu buhinga bwa none itangurukana bumenyi n'iyindi migambi yose isahiriza kugira ngo umutangakorori yoroherwe umunsi mukuru wahariwe umutangakorori rero w'uyu mwaka ushimikiye guhimiriza urugamba rwo kurwanya magendu n'urudandazwa ruca mu binywabi kandi dukora ijoro n'umurango kugira n'izindi ntambwe ikigobere gisigaje itera zishikwe ko vuba Umusi wahariwe umutangakori kuzohimbarizwa mu ntara ya ngozi ugenekerezo rya gatatu kigarama uyu mwaka mu gisata ca politike bamwe mu baserukira umugambwe FNL mu ntara basaba umukuru umugambwe gutegura ikoraniro kaminuza ryo gushigiraho inzego nshasha mu rwandiko rwashizwe ahabona bagiriza uyu umugambwe ku rwego rw'igihugu amakosa akomeye umugambwe harimo kwigungira k'ubutunzi n'amabanga yo yose y'umugambwe hamwe no gutemera ibiganiro bya politike ku ruhande rwa Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL co kimwe na komite shingabikorwa y'umugambwe bavuga ko gugwandiko atagaciro rufise bagasigura ko ruciye kubiri n'amategeko agenga umugambwe nk'utubaza Erinibel nibigira muri urwo rwandiko rutewe ku mukono na cumi na babiri muri cumi n'umunani barongoye umugambwe FNL mu ntara bagiriza uwuramutswa umugambwe ku rwego rw'igihugu muri kino gihe kuba mu majambo yiwe asa n'uwashikirije ko yatanze imihoho bati mukuru w'umugambwe mu nama y'umugambwe yo kuwa cumi gitugutu umwaka wa bibiri na mirongo ibiri bujumbura mwariyemereye ko mutagishoboye kurangura amabanga no guharanira inyungu by'umugambwe ikindi bagiriza Jacques Bigirimana nukuba yobo yarashikirije ko dakeneye indongozi z'umugambwe mu makomine no mu ntara bamugora ku matelefone bamubwira ibibazo by'umugambwe bemeza ko yababwiye ko n'ingoro z'umugambwe zitagikenewe mu makomine no mu ntara muri urwo rwandiko kandi abo barongoye umugambwe FNL mu makomine berekana ko indongozi yabo ari we wenyine atunganya umugambwe mu bijyanye na politike ubutunzi akaba umunyamabanga mukuru n'umuvugizi aha bagasigura ko ingingo zose ziraba umugambwe zifatwa atawugishijwe inama bigira imana arongoye umugambwe FNL nk'uko biri muri urwo rwandiko yagirizwa gutera ubwoba abagize inzego z'umugambwe bashaka gushikiriza iciyumviro gitandukanye mu manama abo batwara FNL mu ntara bashikiriza ko batega ubwoba ko bashobora gufungwa canke bakaka ubuzima mu gihe bashikirije iciyumviro gitandukanye n'icindongozi yabo ku rwego rw'igihugu kuri izo mvo abateye umukono kuri urwo rwandiko uko ari cumi na babiri basaba ko umutekano wabo wokingirwa tubajije uwurongoye umugambwe FNL icyo avuga kuri urwo rwandiko n'ibyo yagirizwa Jacques Bigirimana arabihakana yishura uruganda rwa hadiyo y'isanganiro ko atagaciro urwo rwandiko rufise ku bwiwe cyo kimwe na komite nshingwabikorwa y'uwo mugambwe ikoraniro kaminuza ry'umugambwe rihamagarwa n'umukuru w'umugambwe canke bibiri bya bitatu by'abagize ibiro bikuru by'umugambwe ikindi Jacques Bigirimana ashikiriza nuko abarongoye umugambwe mu ntara badafise uburenganzira bwo gukoresha ikidodo c'umugambwe isanganiro inama isumba ingimbi ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu ano makuru tuyabandanirize mu gisate cy'agateka kazina muntu kubahiriza no kwisunga amategeko mpuzamakungu Burundi bwateye ku mukono hamwe nayo igihugu ikoresha mu byofasha mu bijyanye no kubahiriza agateka kazina muntu umunyamabanga mukuru mu guhisende hashi mu Burundi Merius Rusumo akavuga ko amakenga afatiye ku mico itoba intambamye mu gushyira mu ngiro ikimenyetso uko imanza ziba zaciwe wikuru bisunge ayo mategeko mu agateka kazina muntu nk'utubaza Jean Marie Mayonga mu nyigisho zatunganijwe ku bacamanza n'abashikiriza amanza n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe hagati y'akazira muntu CNDH bamwe mu bakurikiranye izo nyigisho barashikirije amakenga bafise afatiye ku ikoreshwa ry'ayo mategeko mpuzamakungu hamwe adahura n'imico y'ikirundi dufatiye ku nyigisho twaronse n'ico amategeko avuga twavuze mu bisanzwe ingene ashirwa mu ngiro nta nguvu zijyamo twashikirije timbega igihe igihugu hari bimwe mu bitekanijwe n'ayo mategeko mpuzamakungu kiba carateyeko umukono igihe kitabishize mu ngiro canke hari ivyo cirengagije ibihano bigenda gute mu gihe atagashoga hari gufunga igihugu itegeko mpuzamakungu iyo yaze mu mategeko y'igihugu utateguye ingingo zica zinjiza neza hejuru y'ibwirizwa shingiro rivuga yuko amategeko yose ubundi bwateye umukono mukono yica yinjira mu bwirizwa shingiro akaba mu bwirizwa shingiro rero hari ibintu bimwe musanga bizwi mu gihugu kanaka kugira ushiye mu ngiro mu gihugu wayinjijemo utateguye amategeko ayinjiza neza usanga biteye ingorane mu mu ngiro zayo ko hariyeho ayo mategeko aguma baharira ko batarasohoka aya mategeko akwiye kujaho rero kanaza ahura n'amategeko mpuzamakungu umupfasoni Desire Bizimana umushikirizamanza mukuru mu ntara ya Kayanza akavuga ko yahungukiye ibitari bike aho agiye gusabikanya ubumenyi yaronse ku bari batashitse ngaho tubwiye ko abatana cyane ibyo twize tubishikirize abatashitse ngaha dushikire no muri bariya bita inyamira mabi makomiyine bishobotse tugira amanama n'amama menshi kugira ngo nabo bashobore kwikebuka hagira abantu basubira kwidodombera ngo bapfungiwe ubusa umuntu tumureguke ko hakiri kare ku makenga yose yashyikirijwe Merius Rusumo umunyamabanga mukuru w'umugwi w'igihugu yigengejeje agateka kazina muntu mu Burundi akaba yavuze ko igikuru ari ukubahiriza agateka ka muntu mu kwisunga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu gihe amasezerano mpuzamakungu avuga ati zirazira kurenganya canke gutandukanya amavyerekeye eh, agateka kazina muntu twebwe ntitwoshigikira yuko barenganya abantu bose barangana mu gategeko no mu gateka none bwiza shingiro rivuga yuko bose bangana mu mategeko no mu gateka wumva none wocu uza kwaka umuntu agateka kiwe nkuko umugwi w'igihugu igengeje agateka kazina muntu bihabwa n'amategeko nuko twokubahiriza agateka kazina muntu kuko kabivuga izo nyigisho zatunganijwe kuva ku munsi wa kane mu ntara ya Karusi zahuje abakorera mu gisata c'ubutungane bavuye mu ntara za Ngozi Kayanza Kirundo na Muyinga mu ntara ya Karusi Jean Marie Mayonga Radio Isanganiro rwugaye bitewe n'ikiza cy'umugera wa Corona abadandaza bagasaba leta ko yoraba ingenewe itunganya icyo kibazo patrick sengeyumva abo badandaza bavuga ko iyugagwa ry'urubibe rwa kanyaru ya ruguru ryatumye urudandaza rwabo rusubira inyuma ni cyane cyane abadandaza ibiharage umuceri ibirayi hamwe n'isukari abo badandaza bakaba bamenyesha ko urwo rubibe rucuguruye bashobora gushora nk'ibiharage cyangwa isukari mu gihugu cy'u rwanda bikabazanira inyungu itari nke bavuga kandi ko nabo nyine bagarutse bashobora kurangura ibirayi byo mu bwoko bwa ruhengeri ibirayi bavuga ko nabo babazanira inyungu nyinshi abadandaza bo muri komine kabarore bavuga kandi ko n'abatashobora gushika mu gihugu cy'u rwanda kurangurayo baronka ibidandazwa hafi ndetse no ku giciro cyiza bageza ku isoko iri muri zone mparamirundi komine busigaye intara ya ngozi abo badandaza bakashikiriza ko iyugagwa ry'ubwo rubibe ryatumye n'ibiciro biduga bagatanga akaroro ko kuri buri kimwe cyose mu kurangura ku mufuko w'ibiro mirongo itanu hiyongereka amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na mirongo ibiri na bitanu reka n'abaguzi ubwabo akaba bidoga ko ibiciro byaduze kandi amikoro yabo yo atigeze ahinduka baba abadandaza cyangwa abaguzi bose bakaba basaba leta y'u Burundi ko yoshiraho uburyo bwo gukinga ikiza cy'umugera wa corona ku mbibe gutyo ngo imbibe zongere kugururwa by'agateganyo rudandaza ruvugurugwe nayo Minani Bernard umuhanuzi wa mustanteri wa komine Kabarora ajejwe ubutunzi akavuga ko kuba abadandaza badakora neza urudandaza rwabo ngo batange neza amakori byatumye mu ayo mezi atandatu aheze ikigega cya komine cyari kimaze kugira uruhombo rw'amafaranga agera ku miliyoni mirongo ibiri z'amafaranga y'amarundi uwo muhanuzi wa mustanteri Kabarore ajejwe y'ubutunzi akasaba abanyagihugu arongoye ko mu kurinda icyo leta yokora ko boba barijukira kurima kijambere no kugwiza umwimbu kugira ngo baronke umwimbu mwinshi aboneke byinshi bafungura mu mihana yabo eka ndetse n’ibyo bashora mu masoko kubwiwe ngo ivyo vyotuma hasubira no gutangwa amakora akwiye kiga ca komine kikabomboka mukayanza Patrick Nsengimva ku bwa isanganiro tugushimire patrick eh, Sengiyumva dusubire kandi mu ntara ya karusi aho abanyagihugu bubatse amazu yo kubakamwo muri quartier kigoma yateguwe kijambere ku mugwa mukuru w'intara ya karusi bidoga kwishira hamwe regidezo ritabaha umuyaga nkuba n'amazi hakaba amaze kubakwa amazu ya kijambere arenga amajana abiri ku bibanza amajana atatu na mirongo itandatu na bibiri byatanzwe hakaba hariho na bamwe mu babihawe banse kubaka kubaka atamazi canke amatara bararonka muri ejidezo ikarusi bakabona nyabuna kabegeranye bushira hamwe uburyo bakigurira ibikoresho byose bikenewe nabo bakabaha umuyaga nkuba Blaise Pascal Kararumi iyo quartier bise Kigoma iri imbere y'ibiro by'intara ya Karusi ikaba imaze imyaka umunani itunganijwe kijambere na leta abanyagihugu baronkejwe ibibanza vyo kubakamwo uburaro abenshi muri bo n'abakozi ba leta abandi n'abadandaza bakaba bamaze kubaka amazu ya kijambere nk'uko vyemezwa n'uwujejwe uburaro n'iterambere ry'ibisagara mu ntara amazu arenga amajana abiri ku mazu amajana atatu na mirongo itandatu n'abiri yari yahategekanijwe kuhubakwa iyo quartier ikaba isanzwe ari nayo yonyene itunganijwe kijambere mu ntara yose ya Karusi abo bantu baridogera ishirahamwe Regidezo ko batararonswa umuyaga nkuba kuba hamwe n'amazi bagasigura ko ari naco gituma n'abubatse abenshi amazu yabo agaragara ntibayabamwo abandi bakubaka biguru ntege ari naho haboneka ibibanza byinshi byatawe ahubwo ubu ari amashamba n'amabarabara ugasanga hamwe hamwe yarasenyaguritse enjeniyeri ndi ku masaho Victoire ajejwe ico gisata mu ntara ashikiriza ko igihe regidezo yoheza igatanga umuyaga nkuba n'amazi muri iyo quartier abantu boheza bakubaka ibibanza bahawe aga agasigura ko niyo icyo gisata cyatse abahawe ibibanza ubwa mbere ngo kibihe abandi baheza babura abo babiha kubera iyo ngorane muri regide zikarusi bo basaba abubatse hafi na hafi ko boja hamwe bagashyira hamwe uburyo bwo kugura ibikoresho byose bikenewe ngo baronswe uwo muyaga nkuba ibyo abo banyagihugu baheza ntibemere ngo boba barenganijwe ikarusi kararumiye Brez Pascal ku bwa radio isanganiro tugushimire nawe Blaise Pascal imbere yuko turangiza tubabwire amakuru avugwa mu ntara ya Kirundo bafasha kubishuriza agashahara kabo n'ibirarane baziganije mu hamwe yo gutekaniza akazoza abakozi INSS bitigeze bishikayo ni bimwe mu byo abakozi bagera kuri 99 basoje Star Kirundo ngo zinamuyinga bashikirije buramatari w'intara ya Kirundo kuri wa kane igihe bari bazindukiye imbere y'ibiro by'intara ya kirundo bakaba bafise n'amakenga y'uko hogira uwitaba imana muri bo imiryango itoronka icibaza muri sogesitari bagasaba gutunganirizwa buramatari w'iyo ntara albert hatungimana agamagarira ubuyobozi bukuru bw'igisata ntwaro muri sogesitari kuronsa abakozi ibyo bakeneye agnese ntawumagaze abo bantu bishuza sosiyesitare ngo z'ikirundo muyinga bagera kuri mirongo icenda n'icenda ariko mirongo indwi na batatu nibo bituye buramatari w'intara ya kirundo aho bamutuye ibibazo bitandukanye harimwo nuko baheraniwe amezi agera kuri cumi n'atanu ndetse n'ibirarane by'amafaranga baziganije muri inesesi n'ahandi bagasaba gutunganirizwa kuko harimo bamwe muri bo bari mu gukukuruka bagategwa amakenga n'ingene bazobaho mu minsi iri imbere mu gihe amafaranga baziganije atigeze ashika muri INSS abo bakozi babandanya bashikiriza ibibazo harimo nuko atagwandiko ruriho rwemeza ideni baheraniwe na Sogestare kuko hamwe byoshika bamwe muri bo bakitaba imana imiryango yabo itoronka aho yo kwishuza abo bakozi babandanya bamenyesha yuko n'umubano hagati yabo n’ababanyi babo bafitiye amadeni utifashe neza ndetse n'amabanki abandanya abaharura ko inyungu y'amafaranga bafashe ideni bagasaba gutunganirizwa amafaranga arenga umuriyaridi hafi n'inusu umuyobozi w'iryo shyirahamwe aremeza yuko ibyo basaba byemewe n'amategeko kandi bifite ishingiro akabasaba gutenyenya mu kurindira yuko baronka uburyo bwo kuriha umuhinga azokurikirana ibibazo byabo tugushimire Agnès naho magaze akaba ari hano turangirije ano makuru shimire mwese mwari kumwe twumviriza shimire metusa mitebutsi yatumye amajwi abashikira Francine Ndeho kubgayo yarahagarariye Honora Muco akabarije nariko ndabashikiriza mugira umutaga mwiza